eta txalde untan uh, ebe positibo egonen gira gorko kronikan eh, gurekin ditugu uh, eh, behalde batetik telefonaren bestaldean laida gerretxekolina psikologoa txalde ontzuri ah, eta bestetik irait zufi aurre bidondo eri zaina txalde hon ah, zorion biztan dena <laughs> ez? zorionak <laughs> Bai, zoriona. botako dut gaia zertan, uh, zertan nuen gaur edo nuen. Gai bat behintzat gertu zait artikuluetan, hor eh, interneten, psikologia positiboa. Hain nintzen, zer da hori psikologia positiboa, eta kusiutala ere psikologian egiazko disiplina bat zela, laro gaita margarren amarkada bukaera hortan garatu zena, beraz bai terapian baliatzen den zerbait, naiz eta gaur egun eh, azkenean eh, hainitzen zuten den, behar da dena positibuki ikusi, eh, behar dugu denek zorion izan, positibo izan. Psikologia positiboa, zala ere, zakit laida bihitzaz zure oroitzapenetan duzun disiplina hori? Bihitzaz, <laughs> baina hori hori hori hori Nik hori lotzen dut, uh, bedezike gainean frantzian izkita gula den Boris Cyril nikekin. Uh, Ostot erresi gentiaren eta hortik uh, de dizela, psikologia positipotik. Eta ez da, inbeste gaur egun ulertzen den modua. Ostot gaur egun gehiago ulertzen dela bedena positibo uh, kusi behar dela eta bar. Ostot psikologia positiboa gehiago dela zentratzea, e, norberak dituen gaitasunetan pixkat eh, psikologia humanistan bezala. Azken zinean, gada eh, luzaz psikologia zentratua izan dela psikopatologian. Uh, gaizki zena, uh, gaizki biziziren gauzak, eta bar hori uh, uh, uh, ematea, eta ustut hauek gehiago sortu zirela E, zentratzeko pixkat ere gure guneroko genituen uh, gaitasun eta goza positiboetan. Me, hala, fortuzateko horretzatenak e, aski okun dira, eta benik lotuko nuke, resilentzia eta, eta gaitasunekin, eta ez hainbeste gauk uh, den uh, positivismo, uh, zorionaren bilaketa, uh, mm. historia horiekin. Azkenan, da eh, ba, pixka bat, eh, terapia mota bat, uh, pe, pertsona bat heldu delarik, uh, ze problematikarekin, uh, be, zure gana, dibez psikologo baten gana, ebe ideia da pixka bat erakustea zer positibo den bere bizian iluntasun hori kentzeko? Bai, pentsatzen dut, gero ez nahi sortan handitua, baina niko lau nuen. Gero hori, ala ere, ez da psikologia positiboaren... Uh, Eh, nola zan brebeta, eh, hori eh? uh, terapia moduan izetan, azken final horretan ere uh, lan, lanketa hortik ere joaten da, eh? beti pentsatzen da psikologoen gana eta intzitan aipatu dugu iraitzekin, eh? jendeak uste duela gure lanak beti dela sufrimendu eta arazo eta abar, eta askerrak dela hori bakarrik. Gehiago da hori bat atxematea beditugun arazo zailtasun eta beditugun gaitasun eta zorion txikien artean beraz, uh, ez duke bakarrik lotuko psikologia pozituarekin, baina uh, eh, eien, uh, eh, eien elburuak gehiago zentratua da. Ba, gero nola egiten den ezakitik egi eta hortituz nire, nire dudak, Be beti bezala, bon, ba, tresna gaza badelako, baina gehiago dela zelburu dekin eta nola erabiltzen den gauzak positibo ikustea egunerokoan eh, ilun ikusi ordez dena konpontzen duela uste duzu iraitz mm, terapian egon gabe eh, biztan dena orokorrean diot. Ba, orokorrean uste dut ara ere um, norbait uh, iluntasunean delarik beste norbaitek jaiten baldin badio uh, begira hau positiboa da, hau positiboa da, hau positiboa da ez dut pentsatzen horrek iluntasun hori kentzen duenik entzuten da askotan Jaitan adibidez nik entzun izan ditut depresioan ziren bat zuen zat, mebe mebegira, baditu aujak, aujak sosuna badute, badu eh, dirua, badu hori, eta ez da, ez da, ez da zuriontsua, eta ez, ez du lortzen postiboa, eta ez du, nire ustez ez maleruski, eta bai, positibo ikustea gauzak ni ilun direlarik, eh, edo ilun ikusten ditugularik, be, hori kanpokoak jaitan aldu, hemen eh, hori bizitzen duenak, ez. Gero aldiz, nik positiboa gehiago, nahiko nuke lotu adibidez ikusten ditugularik eri batzuk um, eritasun lagiak dituztenak eta hor lortzen dutenak uh, iluntasunatik ateratzen eh, eta uh, Gerora begiratzen, badakigularik adibidez, gero hori ez dela iluzea izanen. Pentsatzen dut, ba, batzuek badakitelarik hiliko direla, eh, eh minbizia edo lako eritasun lahiak dituztelarik, eta lortzen dutenak irria atxikitzen, lortzen dutenak oraindik proiektu batzu uh, eh, eh, burura eramaiten, hori bai dela beste buelta bat ematea ari, baina hori gehiago lotzen diot uh, bizi pozari, bizitzeko gogoari eta hor positiboa ikurusiko nuke, joztuk iluntasuna guri duritzen zaukularik, baina egia da jende horrekin mintzatzen delarik eta batzutan eskatzen diegularik, baina nola egiten duzu e, justuki e, ikusiz bat tratamendu eta badena eh, eta jende horiek simpleki jaiten dute, me hola da, behar da segitu, eta hori, eta Euskaldunak jaiten duganitz, beti xutik erori arte, eta egiazki hori da, nik jilotzen diot gehiago uh, eh, eh, positibo hori gehiago izaiteko eta manera bati, eta nola, eta azken fina nola, beti kanpoko begiradak duen hori judiatzen, batzuentzat hain ilun iduritzen zaukut alta behirria txikitzen du, eta beste batzuetan ikusten dugu horbait ilun, eta alta badu dena behirria txikitzeko eta ez lortzen, eta zer nolako begirada duguna. Ochich. Bai, uh, eh, bainan posible da. Um, Egia da hori dela nik ere hortik ikusten nuen uh, egunerokoan, bon, ba, eman dezau minbizia duzularik uh, eta gertatzen zauzuna hor da, bainan bizitzen alduzu manera desberdinetan. Edo, be, banua intzina, uh, zakit, entzuten da, baduzu uh, euneko irurogei xantza hortik ateratzeko, edo, edo euneko geita bainan entzun izan dut batzuek haiten, be bai, euneko geita marra badut xantza, beraz, hortik aterako naiz, eta ez ikustea euneko geita marra dut bakarrik, beraz... Ba, eh, bera, hori nire ustez pertsonalitatea ilotua da, eta pertsona horiek inguruan dituzte nahi. Ez dut pentsatzen denik terapia bat, berentan eh, eh, terapiak laguntzen altzaitu uh, uh, gauzei uh, auge egiten, eta zure tresnak atsemaiten auge egiteko, Baina ez dut pentsatzen terapia batek zorion bilak arazten zaituela, azken finanterapiak, tresnak emaiten dizkizu eta gauza batzu lehtarazten, baina zorion txu izaiteak hori noho beraren lanada, uh, eh, eh, lana da, ikusten duzun, baina... Uh... psikologia postulatua hori da, hori entzia ipatu duzun hori, Eh, be, eh, konturatu zidelako eh, be, baziela pertsona batzu, be, jandezala, uneko hogeita maharekin gelditu eta eta hori lotuko direnak, eta beste uneko jurobeita mahari lotuko diren, beste zalde bat. Mm. Eta azken zinean, uh, ba, askotan egiten den kritika ere, da gautzak orokortu nahi izatea. Eta ezan duzuen bezala, faktore askoren mentera, nire ustez ez bakarri noktasunaren mente, eta edo sare sozialaren mente bakarrik, Eh, eta hor nik ustuz terapiak ere lan bat egiten handuela, me edo zin terapia motaka, eh? ez ez psikoteka azken finean uh, norberaren lanketa bat eta zari nahez gehiago, zentzu zabalean eta hor bakoitzak bere moduak atxematen ditu. Eta pentsatzen dut, uh, uh, ere da, uh, zenbat eta izan, uh, eta nor bere burua obeti ezagutu, uh, uste dut horrek ere eramaten zaituela eh, zoriontasuna eh, beste modu batera ikusten positiboagoa izaten horoko jean nahi dut zakit, eh, gauzak ikusten zu begiak irekita ah, baditu alde txajak begiak irekita horrek ere zartakoak agarazen dizkizu baina kontzienteago bizitzen uste dut e, be, gehiago baloratzen direla lehen haipatu duzen minbizia uh, kasuan, uh, kasua inizetan, uh, eh, irakaspen handi bat izaten alda hori. Gero noski, uh, zegun eta uh, nola bizi duzun, fisiko klinin handia duzun edo ez, nola azaren, gauza inizek badute beren eragina, mena uh, olako uh, krisi potoloak, uh, izan editasun edo beste krisi mota inizek, uh, behirakaspen horiek ematen dizkizute, eta azken zinean, uh, dut, olako momentuetan horretzen duzula berentzat bizia zer den, edo zer izan behar litzateken, eta, eta uste dut filtroa egiten duzula, eta beharrizkoak ez diren gauza asko kentzen dituzula. Eta horretik positidoa agua, edo zorion txoa agua bizizaitezkela. Mm -hmm zoriona, biskatortik abiatzen nuen lehen, uh, ez gira, ala ere eh, hori uh, aparte, horrein arte ipatu dugunaz aparte, uh, egunerokoan ezin da izan zoriontsu etengabe. Uh, ez eta normala da hori. Hori da, behin haipatu ginen ustutzurekin iraitzen. Ba, ja, Aipatu ginen, ez da dibidez hainitzetan entzuten dugun da, haiten, uh, ba, da, da, depresioa nahi, ez nahi zongi, eta mm. pixka bat eh, begiratzen, eta azken finan pertsona horrek eh, badu triste izaiteko ahazoina. Mm. Beraz, utzi behar da, tristetasun eh, momentu hori pasatzen, adibidez, eriotz bat izan delako inguruan, edo separaketa bat, edo eritasun bat, edo, eta utzi behar da hori, eta jendeak nahi koluke bera hori egeparatu, eta behiz, Baina hori ez eta mm. jendeak hori sekatzen du askotan ere, terapian fite-fite eh, eh, estado eh, ez uh, ateratzea, eta behar da tratamendu bat hartuz, eta medikoak uh, gainera usarki emaiten dauzkizute, antida depresiboak euskara euskal, hemen euskalean eta frantzian, biziki tratamendu ahont uh, uh, da, kasik antidepresibo bat hartzea, alta tratamendu biziki uh, da, eta eragina duena, mena jendeak nahiko luke beti, nola erran, beti zorion egon, uh, edo beti normal egon, eta ez ukan justuki eh, momentu ahulago horiek, azken finan denek baditugunak, eta normalak direnak. Hori da normalak. pasatu behar direnak, mm. pasatu behar ezkoak direnak. Gainditzeko eta berdina eh, zuke jaiten zin Eta gauzak ulertzeko eta mm. gauzak erakasteko biztan dena. behar dira ezin dira horiek isilpean pasarazten direlarik momentu horiek behiz heldu dira. Alta, alta gaur egun, um, geroztak gehiago ikusten dira, um, eldu zait frantzesez, baina uh, bai uh, ongi izatea da, baina uh, le ongi izatearen uh, festivalak, edo ongi izatea etengabekoa izan behar dela ez, uh, Laida? Bai, irakatu erako uh, kontsumorako bide bat. Mm. Ez da jendartea nola bakarrik eta ezakindu indikatera den eta? hau pentsatu da, eta beti kontsumoari lotzen zaio, ongizatea. Uh, eh, eta, sinista digute, eh, eta bada, bada urtean eh, kontsumoaren bidez, uh, eta kapitalismoaren bidez, lortzen dela zoriontasuna, etxe bat ukan, etxe bat opoketan joateko, eta kitzan, eta kitzan, eta jende horretan galtzen da, azken finean horrek, Eh, be, lan maite ez dugun lan baten gatu gu egiten gaitu, beraz. Uh, eh, beraz, hor ditudan kategoriak ebe uste dut ezin ditu dela askatu, uh, zergatik kreditu bat, badelako familie bat entzimenara eman behar izana eta bar. Eta azken zinean, hain uh, izan ikusten dudan abentzat da, jendea urkuntzen dela bere esentziatik, uh, justuki zorion hortasunaren tasunaren uh, atzetik, baina hausten dugu hainitzetan zoriontasuna ez dela beste norbaitek edo inguruak uh, eman godigun zerbait, baina gehiago dela gugu handik etorriko den desio bat edo nahi eh, proiektu eta bar bat. Mm-hmm. Eta uste dut horregatik dela entzabaldua ere eta eta jandezuna festivalak, zaktzen. Bebetikoa horrele gauzak desbirtuatzen dira. Uh, teknikak, meditazioa ere bizkimodan, hor, lapen eta historia horiek, berez eh, onak diren tresnak, baina betikoa da, zertarako uh, erabiltzen da, nola erabiltzen da, uh, bon, Eta uste dut, uh, elburu dela ala ere uh, kapitalismo basatzea horretan uh, egitza. uste bali madugu zorion txoak direla, beha intzina segitzen dugu, gehiagi galderarik bauxatu gabe. Eta momentu batean, zaki unzakatik zertatzen gira, uste gire zorion txoak inela, beha hola. Mm -hmm. Zer da zuriona, zuentzat beraz? Oh, niretzat gehiago da horeka bat. Horeka eh, uh, eta koherentzia bat, norbere bizitzen. Uh, eh, egin eta pentsatuta sentitzen duzunaren artean. Bat, eh, ez, da, ez da une oro posible, baina usteet uh, behintzat nire bizitzen, saiatzen nahiz hori uh, lantzen eta hori aurre amaten, eta horrek uh, horrek ematen ditzen eri, zorion hori edo lasaitasun hori. Hori janen, justukin eretzat, zoriona da lasaitasun hori. Horekatik mm -hmm. Eh, eh, dena, baina eh, hori uh, be, adibidez lohtzea, uh, hori gauean zure txantzitelarik, hori burua utxikukan eta hori eh, ezukan eh, burua usterik, ezukan eh, dudarik, ezukan uh, amohurik, dolurik, eta hori lasaitasun hori. Ongi zaitea, ez? Ongi zaite bat, benen beretan baitan, eta nire ustez, importantea da, ere um, uh, ejaitea, zori txugirela, benen jendeari beti ejaiten dio zularik, eta ontsa, eta beti jende gienak, badu zerbait. Ba, ukan dut hori, eta ukan bai benen, oh, gauk, orain, ontsa zira? abai, ah, untxan aiz. Hori, ez da entzuten txekulan. Eta gara importantea dela ere, eh, jaitea ongi senditzen girelarik, eta zori ontsu senditzen girelarik, niretzat biziki importantea da. Eta ez da entzuten. Bon, ebe gaur, ah. be, udaberrian sartu berri girela eta orain ez dugu gehiago hastakolorik zorion, ez zorion txu izaiteko? Amore, ba, guan ere, zorion txu argira, arantza. Ados. Ados. ez dela urtea luzea egiten da. Egia, egia. Baina nintzen baita neguan, gau, ilunda, ozta. Ez da, egia. Ez eh. goxo, goxo, goxo, eh? goxo, goxo. Chupaz tegean, goxo, goxo. zisten ez ba. bai, gauzak zorion txu, Ez gaitu zo manipulatuko, arantza. Ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, bai. ez ai, ai. Ai, ai, ai, ez bai. <laughs> Bo, bebe, uh, iraitz zufi aurri bidon dut lina mil esker, eta izan zorion txuta bestaldi arte. Zorion txu izan. Adios.